Hé, Rapido rapido Rosmo! T'entends ce rythme endiablé Ça, ça fait danser les rats, ça. Ah. Oh, ah, ah, Mais en vrai, le refrain est bon. Hein. On veut investir donc il faut des ronds. Quitte à utiliser le fer, le feu et le plomb. Ouais. Mes et moi en avance ensemble. Dernière pompe à la mode et dernière ensemble. En freestyle, en cache les flots tranchants qui sont dansants. On sait tout faire dans l'ensemble. Mentalité hostile, on veut le qu'on au Costine. On finira pas au SMIC, nous. On écoute pas les autres parler. Je veux mon 100 mètres carrés, avenue de la Grande Armée. Donc on passe nos vies à fumer, fumer, traîner, vendre ensemble. Avenir est tuer, tuer. Ils s'envolent avec les cendrilles. Nous faut du papier, d'oseille et de la monnaie. On se le promet depuis l'époque du collège. Ah. va dire que je fais des hits. Un coup je suis sérieux, un coup je fais le pire Un coup je m'en fous, un coup je fais des clips. Gros, j'ai la meilleure équipe que la bagarre, pas de pique. Chez nous, on se lève pas, à part pour prendre des billes. Je descends au quartier, je check les gars, les filles. On est déjà pas mal, mais on n'est pas les pires. Si demain on t'arrose, on vise pas les qui. Oui, je sais, tu vas dire que je fais des hits. Un coup je suis sérieux, un coup je fais le pire. Un coup je m'en fous, un coup je fais des clips. J'ai la meilleure équipe que la bagarre, pas de pique. On peut te mettre la tête au carré, 9 milli au Moi, je suis pas pour le naref quoi. Je suis qu'un gosse de banlieue que t'arrêtes pas. T'inquiète pas, j'ai grandi entre le bitume et les raids pas. Je m'arrête pas. Ah, Thank you.